بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاه الله بريباد الله جل شانه بدون اسم صلوات السلام على قسنك الله وقسنك محمد صلى الله عليه وسلم kaže uzvišeni Allah tebarek ve taala ovi koji vjerujete bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću nemojte umirati osim kao pravi muslimani Allah tebarek ve taala molimo da nas učini od onih koji se boje istinskom bogobojaznošću od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani draga braćo, za Allahu tebareku ta'ala pomoć, nastavljamo sa našim govorom o sudnjem danu. Prošli put smo počeli da govorimo o stanjima ljudi, stanjima ljudi na sudnjem danu. I govorili smo o nekima uh, od stanja kroz koja će prolaziti, prolaziti na vjernici. Večera sam mislio da se dotaknem samo jedne stvari, a to je e, raspravljanje jednih sa drugima. Ili da kažemo tačnije gdje će nevjernici raspravljati jednih sa drugima gdje će oni koji su obožavali nekoga drugog mimo Allaha tabarika wa ta'ala raspravljati sa tim osobama koje su obožavali. Normalno, pod uslovom znači da te osobe nisu bile zadovoljne sa tim što se obožavaju. Oni koji su slijedili glavešine, koji su slijedili vođe, koji su slijedili šejhove, koji su ju odvodili u zabludu, znači oni će se raspravljati sa tim svojim vođama o tome što su ju odvali u zabludu. Znači onaj koji je bio sebeb ili uzrok nečijeg dalaleta, znači bit će na sudnjem danu, odnosno raspravljaće u smislu da će mu to biti jedna od otežanih situacija sa onim koga je odveo, koga je odveo u zabdu. Pa tako, na primjer, o ovome, znači, postoji više ajeta u Kur'anu gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govori o tom raspravljanju. Ja ću navesti samo jedan ajet, a to je ajet sura Ibrahim, gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا i kaže svi će oni biti predočeni, to jeste svi će biti predočeni pred Allahom tabaraka wa ta'ala. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا pa će oni koji su slabi, oni koji su bili potlačeni, reći onima koji su, one, onima koji su slijedili, to jeste onima koji su se oholili. Inna kunna lakum taba'an, mi smo, bi, mi smo slijedili vas. Fahal antum mugnuna anna min azabi Allahi min šeji. Pa možete li vi išta da nam ublažite ovu patnju, znači ovu tagobu u kojoj se nalazimo. To jeste vi ste nam bili uzori na dunjaluku, pa sada na sudnjem danu, znači tražit će, uistinu će ne tražiti od njih, da im ublaže malo stanje u kojem se, u kojem se, u kojem se nalazi. Pa će im oni odgovoriti, قالوا لو هدانا الله لهديناكم znači da nas je Allah uputio da smo bili na uputi i mi bi vas uputili sawa'un alaina pogledajte sada ovo znači ovo je jedan uistinu od ajeta gdje će oni reći sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis Znači svejedno, da li se mi sada žalili, to jeste da li kuk, kukali, ili da li saburali na ovoj patnji, male nam im mahis. Znači nema nam nikakvog izlaza. Nema nam nikakvog izlaza. To će reći oni koji su šta? Znači oni koji su bili slijeđeni na dunjalku. Znači koji su širili, koji su širili dalaret. I zato pogledajte još jednom, znači, onu stvar koju smo spominjali više puta. A to je, znači, što je veća odgovornost, veća i počast na dunjalku. Znači, zato pogledajte, na primjer, e, koja je, tako da kažem, odgovornost vođe. Znači, onaj koji je vođa u nečem, onaj koji je alim u nečem, znači, svejedno da li bio vladar, znači, koji vodi ljude, koji ljudima naređuje, ili bio neko koji je učen za kojim se ljudi povode, znači, to je sve u jednu ruku šta? Znači, velike, velika počast. Znači, zato što te Allah, tabarik ve ta'ala, počasti. Pogledajte, zato, na primjer, počasti učenjaka, počest, počasti čovjeka od ilma, pogledajte počasti plave, pravednog vladara i tako dalje. Međutim, s druge strane, pogledajte odgovornost. Znači, isto tako, znači, taj učenjak, znači, kroz ovo predavanje će vidjeti, znači, šta znači kada čovjek sakrije, kada čovjek sakrije neko znanje, ili kada čovjek bude nepravedan i tako dalje. Znači, u svakom slučaju, znači, ovdje, oni koji su, znači, oni koji su bili slijeđeni, to jest koji su e, koji su vodili druge, koji su vodili druge, znači pogledajte kako će kako će odgovoriti, to jest ni sami sebi ništa neće moći pomoći. E, ono o čemu ćemo večeras govoriti ili da kažemo namenju e, počet mada se nada da ćemo završiti, jeste stanje muslimana, odnosno mumina, griješnika na sudnjem danu. Znači ovo je još uvijek govor o sudnjem danu. Znači ova, ove situacije, odnosno ova, ova patnja, ovaj vid kažnjavanja će biti na sudnjem danu. Znači ovo je još prije, prije ulaska u jahannam da nas Allah tabarik wa ta'ala od njega sačuva ili prije ulazka u jannat, odnosno uh, uživanja da nas Allah tabarik wa ta'ala, da nas Allah tabarik wa ta'ala počasti. U sunnetu Allah, u Kur'anu, prije svega i u sunnetu Allahu akusanike sallallahu alaihi wa sallam, je došlo, je došao opis stanja ljudi na sudnjem danu. Znači opet kažem na sudnjem danu, prije jahannama. Znači kako će ljudi na sudnjem danu biti kažnjavani radi određenih radi određenih grijeha. Pa tako, na primjer, od prvih stvari, normal, e, kao što sam rekao je prošli put, znači neke od ovih hadisa ću vam samo ukratko znači, spomenuti njihovo značenje. Pa je tako jedno od tih stanja, odnosno jedno od e, razloga kažnjavanja čovjeka na sudnjem danu, muslimana, normalno sada govorimo ovdje o stanju muslimana griješnika. Pa ćemo inšala i tala posle toga govoriti o stanju bogobojaznih ljudi. Ovdje govorimo o stanju muslimana, mumina, griješnika na sudnjem danu, koji su zaslužili neka od ovih stanja radi svojih griha. Pa je tako jedno od tih stanja čovjek koji je imao imetak, međutim nije na njega davao, nije na njega davao zekat. Znači taj čovjek će biti kažnjava na sudnjem danu. Pa je tako došlo u hadisima u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što je u Buhari i Muslimu. Znači da će čovjek, na primjer konkretno je došlo u hadisu Buhari da čovjek koji je imao imetak, a nije davao zekat na njega, da će mu taj imetak doći na sudnjem danu u obliku zmije, Znači, Allah subhanahu wa ta'ala, pogledajte, će za određena djela davati određen način kažnjavanja. Znači, ponekad to će biti, da će biti kažnjava na ova ili na ona, međutim, različiti su načini kažnjavanja. Pa je tako da će, došlo u hadisu Bukhari od Ebu Horire radi Allah ta'ala anhu, da čovjek koji imao imetak, međutim, nije davo imetak, da će mu taj imetak doći na sunjen danu u obliku zmije koja će se, koja će se zaplesti oko njegovog vrata i reče ja sam tvoj imetak na koji, na koji nisi davo zakat. Također je došlo u hadisima, znači kao što je u muslimu također od Ebu Horire radijallahu ta'la anhu, da će čovjek koji je imao također imetak, međutim nije na njega davo zekat, biti kažnjavan sa tim imetkom. Čovjek koji je imao zlato i srebro, nije na njega davo zekat, bit će kažnjavan sa tim zlatom i srebrom. Znači tako što će biti usijana vatra. Čovjek koji je imao krave, nije na njih davo zekat. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će učiniti, stvoriti krave koje će ga bosti, koje će, ga, koje će hodat po njemu, koje će ga kažnjavati zato što na njih nije davo zekat. Tako isto koji ima ovce na njih nije davo zekat i tako dalje. Međutim u ovom hadisu, znači u jednom od tih hadisa, poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže i tako će biti fi jevmin kane miqdaruhu hamsina alfa sana. Znači to da će tako biti kažnjavan čovjek, kaže to će biti u danu koji traje 50.000 godina. To će biti u danu koji traja 50.000 godina hatta yaqdi bayna al-ibad. I sve tako će biti dok se ne presudi među robovima. Znači taj čovjek će još jednom, znači biti kažnjavan tako. Pogledajte ovdje kako završava poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su riječi poslanika alejhi salatu vesselam fi yawmin kana miqdaruhu 50.000 sana. U danu koji će trajati 50.000 godina. Hatta yaqdi bayna al-ibad. Dok Allah ne presudi dok Allah tabarak wa ta'ala na presudi među svojim, među svojim stvorenjima. Također u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, draga braća, Allah vam dao svako dobro je došlo, znači kako će biti proživljeni ljudi koji su na dunjalku bili oholi. Međutim, prije nego što vam spomenem ovaj hadis, znači spomenut ću vam jednu stvar, a to je, draga braćo, da vi znate dobro da ima nešto što se zove oholost i nešto što se zove poniznost. Oholost je pokuđena osobina. I došlo je, došao je govor o toj osobini, odnosno pokuđenosti te osobine i u Kur'anu i u sunnatu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dok je poniznost došlo kao nešto što je pohvalno. E sad obrate pač, ne znači poniznost da čovjek bude ono, da ga svak udara po glavi ko što nekad ljudi misle kada se govori o poniznosti. Nego se ovdje prije svega misli da čovjek bude ponizan kada je u pitanju prihvatanje istine. I da čovjek prihvata istinu, pa makar to bilo suprotno njegovom egu pa makar bilo to suprotno onom njegovom ja, da čovjek prizna grešku i vrati se istini, pa makar da je taj čovjek, znači, bio, bio u krivu, znači, uradio se nešto, međutim, došlo do tebe to što se uradio da je neispravo, znači, moraš se vratiti istini. Znači, reci da se bio u krivu. Pruži ruku tom čovjeku kojim se učinio zulom, kojim se učinio nepravdu i tako dalje. Da ne kažemo druge stvari o tome, znači, kako čovjek gleda na sebe, znači kako strahuje na sebe, za sebe, kako gleda na druge i tako dalje. Međutim, u svakom slučaju, znate, znate, znate dobro, a sad o tome ne možemo govoriti, znači o tim dvijema osobinama, o oholosti i o poniznosti. Čovjek mora sebe učiti. Draga braće, dobro brate, obradite pažnje ovo što ćemo sada reći. Ovo prije svega govorim sebi, onda sad govorim, znači, znači govorim nama, znači kao jedno, hajde tako da kažem, jedno raj, znači jednom društvu. Draga braću, moramo se učiti da budemo ponizni. Kada do nas dođe nešto, da je to od vjere, da je to od dina, da je to od sunnata Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam. Moramo to prihvatiti. Pa makar bilo to suprotno nekom našem ubjeđenju ili vjerovanju koji smo do sada imali. Ashabi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, su bili ashabi, pa znalo biti stvari neke da nisu bile došle do njih, od sunnata poslanika, alaihi salatu wasalam. Međutim, kad bi to došlo do njih, odmah bi to spravili, spravili praksu. Draga braću, moramo se učiti da budemo ponizni i da svoj, svoje ja stavimo pod svoje noge kad smo u pitanju jedni prema drugima, kad, su pitanju, kad smo u pitanju mi kao braća, ako smo pogriješili prema nekome, da dođemo i da od njega tražimo halala. Ako smo gibetili nekoga, da dođemo od njega da tražimo halala. Ako omalovažavamo nekoga, da ga više ne omalovažavamo. Moramo se učiti da budemo ponizni, pa da prelazimo preko grešaka jedne drugih. Da prelazimo preko grešaka jedni drugih. Moramo se učiti da budemo ponizni. Moramo se učiti da budemo ponizni. Kako bi naš ibadet bio jak. Kako bi naš ibadet bio jači. I da ne gledamo sebe kao da smo već jednom nogom ušli u džennet. Da ne kažem kao da smo ušli u džennet, a kao da svi oko nas kao da će ući u džahnem da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. Pa tako da naš ibadet bude ibadet. Da imamo nešto što se zove noćni namaz, da imamo nešto što se zove na fila, da imamo nešto što se zove zikr, da imamo nešto što je ovo daj. Znači tako će to doći moramo da se učimo i da se odgajamo na ume. Da svoje porodice odgajamo na ume. Da naše žene odgajamo da budu ponizne. Znači, pa ovo, ja se sad ne obraćam ženama, se se ovo obraćam vama. Jer poslanik Arahim Salatu Osman kaže Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulana na ra'ajatihi. Svi ste vi pastiri, svi ste vi odgovorni za svoje stado. Ako nemate žene, imat ćete sutra. Međutim, ako vidiš Allahu robe da se žena posvađala sa nekom, Znači, ne može, ne može čovjek da gleda da mu se žena posvađala sobom ili da mu se posvađala sobom, onda ne priđa sobom, a onda tu budeš tako nekakav kip. Znači, ne ti si tu koji si odgovoran u svojoj kući. Znači, ti moraš učiti i odgajati svoju ženu da bude ponizna. Da ne može da se desi da tvoja žena ne priča sa nekim u komšiluku i da nema lijep ahlak prema nekome, da nema le... Znači, ti si taj koji si odgovoran. Moraš učiti svoju porucu da bude ješta ponizna. Moraš učiti svoju djecu da budu ponizni. Znači, moramo se učiti ovoj osobini. Jer s druge strane, onaj koji se oholi. A ni, nisu oholi samo vladari. Znači, može čovjek biti e, sirotinja fukara da bude ohol. Znači, ovo dobro zapamte. Znači, to je osobina koju svaki čovjek može da upade. Bio bogat, bio siroma. Imo ili nemo, bio učen ili ne bio učen. Ne mojte misli da je oholost vezana samo za vladar. Da je vezana samo za ulam. Da je vezan, ne. Znači, vidjet ćete, znači, da sirotinja može biti ohola. Jer poslanik Arihim Salatu Osman kaže, ajl mustakibir, znači siroma koji je ohol. Znači, vladar može da bude ohol i da prelazi Allahom i Đalešanu granice i radi toga da uđe u vatru, a isto tako se romah ili obični čovjek, da kažem, obična buranija ovako ko mi, znači, može da bude ohol. Pa se posvađaš s ovim, pa s ovim, pa nećeš da pređeš preko greške uga, pa nećeš ovo, pa ne. Pa isto tako žena, znači, u kući, znači, žena ništa ne radi, samo u kući je domačica. Međutim, ne priča s ovim, ne priča s ovim. Znači, može da bude na većem stepenu oholosti od nekog čovjeka ili neke žene koji imaju milijone i tako dalje. Znači, draga braću, čuvajte se ove osobine. Čuvajte se ove osobine jer ovo je jedna osobina koja uništava čovjeka. Ovo je osobina koja jede čovjekov iman. Ovo je osobina radi koju čovjek ostaje bez imana. Ovo je osobina radi koje čovjek ostaje bez svoje porodice, ostaje radi bez beričeta u svojoj porodici, tako dalje. Allah i robovi učiti. Moramo se učiti da budemo ponisli. Moramo se učiti da kad živimo, Pa makar da živimo u bogatstvu, pazite, nafaka, nafaka od Allaha. Znači, desi se čovjek se rodi u bogatstvu, desi se čovjek se rodi ovdje. Ovaj, Međutim, taj čovjek koji živi u bogatstvu, ne smije svoje srce da veže zato. Treba da sebe uči da sutra, ako bi živio kao fukara, da živi kao fukara. Da sutra živiš u kući koja je, sa kuća ti je da je ovlika koliko ova prostorija, da budeš zadovoljan sa ti. Da na to odgajaš svoju porucu. Da, da odgajaš svoju porucu, da odgajaš svoju ženu, da, odgajaš, da se ne žale kada je u pitanju dunjavka da živimo ko što živi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato Allahu rabbi znači čovjek je nešto nešto moramo da se uči. I zato vam kažem znači napominjem još jednu stvar znači znajte znači da je oholost osobina koja može da zadesi koga i da zadesi bogatog čovjeka, a isto tako može da zadesi siromašnog. Da zadesi alima i da zadesi džahila, da zadesi ovoga i da... I zato uvijek gledajte sebe, znači ne nemojte gledati druge, znači evo, ja vam ovo ne govorim džabe. Zato što vidim svojim očima. Znači ljudi koji samo čečkaju oko drugih, ne gledaju u sebe. Znači, gledaju, gledaju kakav je e, vladar šta jeo, šta nije jeo. Je li jeo hurme, je li jeo ovo, je li ovo. Ne gleda na sebe i na svoj odnos prema. Misli da je njegovo srce sigurno i zapečećeno i da ga nikada oholos neće zadesiti. Znači, gleda šta je ovaj ovdje rekao. Allahovi robovi, svi treba da gledamo prvo u sebe. Da gledamo svoje porodce. Da gledamo svoju djecu. Pa da onda idemo dalje. I zato molim Allah, tabarak wa ta'ala, da nas sačuva od oholosti. Zabilio že imam termizi u svom sunanu od Amra ibn Shu'aiba, on svog oca, on svog djeda, ova hadisa sahih, da Allah posanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, juhšaru mutakabbiruna amthala dharri jevmel qiyamati. Kaže, oni koji su bili oholi na dunjalku, a još vam jedno napomnije, znači, oholost nešto što je u srcu. Oni koji su bili oholi na dunjalku, oni će biti proživljeni u obliku malih mrava na sudnjem danu obliku, znači u veličinu, da kaže mali mrava. Fi suvarir ređali, bit će oni u, u obliku čovjeka. Međutim, njihova veličina će biti tolika. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jakšahum od dhullu fi kulli makan. Znači sa svih strana će biti u poniženju. Znači pogledajte kako, e, zato ono, ona izraka al jaza u min džinsi l'amel. Nagrade ili kazne shodno dijelima. Znači pogledajte kako oni ljudi koji su bili na dunjalku oholi, kako će Allah dželašanu kazniti suprotno tome. Znači, na dunjalku su mislili da su veliki, znači da mogu brda da dosegnu. I zato kaže Allah, tabaraka wa ta'ala, znači svoj mohlož nećeš brda e, dosegnuti. E, znači, toliki su bili na dunjalku, međutim, na sunnjem danu pogledaj koliki će biti. Uzvišen je Allah, tabaraka wa ta'ala, u toj, u toj veličini će ih proživiti. I znači, svak će i gaz, neće, ob neće obraćat pažnju na njih, znači, isto kao što čovjek. Znači, kad je čovjek ne može da je mrav, ne znam koliki, a ne mali mrav, da čovjek ne može da obrati pažnju na njega. Jer to za, njega, za čovjeka je to nešto mizerno. Taki će ti ljudi biti mizerni. Koliko god da su na dunjalku bili ugledni, koliko god da su na dunjalku bili bogati, koliko god da su na... Znači, bilo muškarci, bilo žene. Još jednom kažem, bilo muškarci, bilo žene. Bila ulema, bili džahili. Bili vladari, bili ovi. Znači, svi oni, znači oni koji su bili na dunjalku ohali, znači, bit će, bit će u ovoj, znači, bit će u ovom, bit će u ovom svojstvu. Draga braću, također je došlo sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Allah vam dao svako dobro. Da postoje ljudi koji uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kojima se neće obratiti na sudnjem danu. I ljudi koji uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala na sudnjem danu neće pogledati. Znači neće pogledati eh, da i neće pogledati u smislu, neće pogledati pa da im se neće pa da im se smiluje znači pogled koji znači koji u stvari označava milost Allahu tebarak ve taala inače znači nema toga nema to što Allah subhanahu wa taala ne može ne može da vidi znači došlo je u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da postoje osobe znači da postoje kategorije ljudi i došlo je nekoliko hadisa poslanika alejhi salatu ve selam koji se spominje više tih osoba pa ćemo spomenuti što više ti rivajeta, znači za osobe kojima se uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala na sudnjem danu, na sudnjem danu neće, neće obrati. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ Niti će i uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala očistiti. I njima pripada, njima pripada bolna kazna. Pa je tako izraz za ovu Kur'anu došao za osobe inna alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitabi. Oni koji budu krili ono što je u knjizi, znači došlo je za njih kasnije uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala kaže وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ Allah im se neće nas u njem danu obratiti, niti će ih očistiti i njima pripada bolna kazna. Znači prvi oti jesu ljudi koji su krili, koji su krili znanje. Znači prije svega ovdje, u prvom planu ovdje dolazi, da kažemo, ulema koja krije svoje znanje. Ne u smislu koja krije, nego koja da bi, zadovolj, da bi zadovoljila ljude, da bi zadovoljila vladare, da bi zadovoljila e, određena mišljenja. Znači, neće da kažu ono što znaju da je tako, nego počnu kazati pa može ovako, pa može ovako i tako dalje. I zato je došlo sunnet poslanika alihi salatu wasalam, koji je zabilježi imam Ebu Davudu su sunanu, od Ebu Hureyre radijallahu tala anhu, men su'ila an ilmin faketamahu, ko bude upitan o znanju ili za znanje, faketamahu, pa to sakrije, ulđime jevme l'qijamati bili min nar. On će nas u njen danu biti zauzdan, znači isto ko se konj uzda, bit će zauzdan uzdom od vatre. Hm. Bit će zauzdan uzdom od vatre. Ko to? Onaj koji bude upitan o nekom znanju, pa to, pa to znanje, pa to znanje sakrije. Pa to znanje, pa to znanje sakrije. I zato što vam kažem, znači ovdje, e, ovdje znači, uop, e, znači veliki zadatak, znači vidimo velika opasnost za one kojima je uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala podario znanje, znači velika odgovornost da to po tom znanju radi i da to, da to znanje prenosi. Normalno, znači, po pitanju ovoga, znači, odmah ću vam reći, ovdje postoje dvije krajnosti. Znači, ovdje postoje dvije, postoje dvije krajnosti. Znači, jedna je krajnost onih koji misle, znači, da ulema uvijek mora govoriti onako kako oni misli. Znači, veliki broj toga ima među omladinom. I kada god Alim postupi onako kako misli, znači, da je mudro, znači, ne suprostavlja se tekstu, nego misli da je mudro, oni kažu, ovaj udovoljava vladarima, ovaj ide ovako, ovaj ide ovako je zato ono izreku, a to sam imao priliku da čujete to čije Safeta, e, koja, koja je došla od govora Selefa, kaže, kada dolazi, kada dolazi fitna, vidi je samo alim. A kada fitna odlazi, vidi je i alim i džahil. I zato ponekad, znači, vidite da, da ulema kaže, znači, da donese neku fetvu, da rekne, ljudi misle da je to od nekog straha i tako dalje. Međutim, to nije od straha. Znači, to je zato što vide da ispod toga može biti taki i taki. Ja sam vam se sjećate to govorio, kad je ovdje bio onaj... E, kada je bio muftija Karabek, koji su bili, ubili su ga ljudi koji su bili džahili, ne znam se. Kada je, kad je, treba, kad je dolaz, dolazila u Srugarska i tako dalje, znači on je smatrao, taj muftija je smatrao znači da ljudi, e, da ljudi ovdje nemaju kuveta da se suprostaju u Strugarsku. I da bilo kako bilo, da će, da će ljudi onaj, da, da, da će u Srugarska ući. Jer tada Turska otišla, znači nije bilo nikakve snage, snage i tako dalje. I on je bio smatrao, Znači to davaju fetvo obliku, znači pisane forme, znači pojašnjavajući govor učenjaka kada je dozvoljeno da kada je dozvoljeno borice, kada nije dozvoljeno tako dalje. Znači rekao je da je dozvoljeno da se preda. Da je dozvoljeno da se preda. Pojavili se tu neki ljudi koji su bili džahili, rekli ti su kukavca, ti su ovaki, ti su neki čak za ti džahili ubili. Poslije toga su ti prvi bili koji su se predali od Strugarske i nisu metka jednoga, metka jednoga ispavili. Međutim, Mufti je ostao na svom mišljenju dok nije dao život za njega, zato što je mislio da kad su pitanju djeca, kada su pitanju žene, kada su pitanju. To znači da je veća korist, znači da, da, da, da, se, da se dadne uđe, zato što ne postoji, ne postoji, znači, kuvet, ne postoji oružje, ne postoji ništa da, im, da, da mu se onaj, e, da mu se suprostavi. S druge strane imate, s druge strane imate, kažem, druga i krajnost, znači, oni koji šta god da kaže neki od vladara, znači on gleda da bude tome pečat, da nađe fetvu, da nađe mišljenje, neku koje nekad neko rekao, to mi smo govorili i onim, znači, čudnim mišljenjima i tako dalje. Međutim, u svakom slučaju, znači, fala Allah, tabarik wa ta'ala, ovom ummetu, ovom ummetu, znači, dan danas ima ljudi koji govore po istini, među poznatom i priznatom molimo Ne među nekim tamo ebu ovijema, ebu onijem, znači, ko što danas omladno voli neki ebu ovaj, gdje živi, živi u Engleskoj, ebu ovaj, gdje živi, živi u Švedskoj, ebu ovaj, gdje živi, živi u Holandiji, tako dalje. Ne. Znači, fala Allah, tabarik wa ta'ala, ovom ummetu ima znači uh, uleme koji govori po istini. Šeh bin Baz, rahmatullahi alaihi, jedan od ti. Šeh Husaymin, rahmatullahi alaihi, jedan od ti. Šejh Albani rahmetullah alejhi da znači veliki broj znači naša ulema ehli sunnata wal jamaata koji su na menhadžu salafa su odove su odove ulema ono što se pojavljuje znači neki koji govore da od sraha nije smjel da govore o, da, znači to su znači ljudi koji znači koji nisu vrijedni spomena koji nisu vrijedni spomena i istorije nikada neće neće zabilježiti niti spomenuti onima govoriti znači ova ulema znači naša ulema ehli sunnata wal jamaata su bili ljudi koji su savjetovali koji se bojali Allah, tebareke ve taala koji su govorili po onome što su znali i tako dalje. Znači, da vam kažem, znači nema, znači ove eh, hadise neko dođe, tako da kažem, igra se sa tim hadisma, pa hoće da ljudi odvrati od uleme, kaže, nemoj slušat, kaže, vidi šta, šta se govori o ulemi i tako dalje, pa ti tamo uputi na nekog džahila da od njega učiš vjeru, da od njega učiš vjeru i tako dalje. Dalje u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam je došlo kao što je zabilježi ima muslim u svom, uh, ima muslim u svom sajihu da bu zarra radijallahu ta'la anhu da Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam rekao thalathatun trojica la yukallimuhum Allah Allah im se neće obratiti neće im se obratiti na sudnjem danu wala yanzuru ilayhim niti će ih pogledati wala yuzakkihim niti će ih očistiti wala hum adabun ali ni nema ni čeka bolna kazna pa su rekli ja rasulallah men hum ko su ti o Allahu poslanice pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponovio ponovio tri puta pa je rekao al musbil znači musbil je ona osoba znači kome se odjeća kome se odjeća vuče znači ona osoba kojem kome se odjeća vuče drugo je wal munfiq sil'atuhu bil half al kadhib ona koji prodaje koji prodaje uh, robu znači lažno se zaklinjajući se i treća osoba wal mannan ona koji prigovara ona koji prigovara znači u hadisu došlo da su te tri osobe znači koje će zadesiti koje će zadesiti ovaka koje će zadesiti ovaka zna pa ćemo ići jednu po jednu prvo je al musbil musbil je Allah mu dao svako dobro onaj znači ko uh, kome se odjeća vuče po zemlji Znači onaj kojim se odjeća vuče po zemlji zna. U sunnat poslanika alaihi salatu wasalam je došlo da odjeća muslimana ne treba, e, ne smije da bude ispod članaka. Znači da mora bude do članaka, to jeste da bude do iznad članaka. Ispod članaka ne smije, ne smije da bude. I zato je došlo u drugim hadisma poslanika sallallahu alaihi wasallam kome, se odje, kome odjeća bude ili e, ma asfala al-ka'bayn fa fi ono što je ispod članaka to će biti to će biti u vatri hadis Buhari ma asfala al-ka'bayn fa fi ono što ispod članaka to će biti u vatri e, Ovdje sada normalno, zato u nekim hadisima je došlo kome se odjeća bude vukla iz oholosti, hujala, znači da će biti tako i tako. Pa je tako došlo kod islamskih učenjaka govora, da li onaj koji bude odjeću pustio bez oholosti, da li ga obuhvata ova kazna ili ga ne obuhvata ova kazna i tako da. U svakom slučaju, Allahovi robovi, znači prvo ću vam da sve ulema kaže, znači da je pohvalno odnosno da je sunnet da odjeća bude do članaka, kao što smo rekli. Postoji ulemen koji kaže da ispod članaka da bude da je to mekruh. Da je to mekruh. Jer kažu da se to odnosi na odjeću koja je zoholost. I to je mišljenje Nevevija, to je mišljenje Ibn Hađara i drugi. I postoji ulema koja kaže, a ovo mišljenje zastupa jedan broj uleme, a to je da svejedno da li bilo iz oholosti ili bez oholosti, da je haram. Znači svejedno da li bilo iz oholosti ili bez oholosti, da je to haram. To je mišljenje imama Zehebija, To je e, mišljenje jednog broja malikijskih učenjaka, šehe Hulislama ibn Taymiye i tako dalje. U svakom slučaju, znači, rekao sam, mi moramo učiti sebe, znači, kada saznamo da je nešto sunnata Allahog poslanika, alaihi salatu, sada da to tako učinimo. I nema druge. I nema druge. Međutim, s druge strane, znači, pogledajte ovdje, znači, ove hadise. Znači, pogledajte ove hadise u kojima se govori, govori o ovim stvarima. Draga vraća, ovo nisu stvari formalnosti. Znači, želim sad ovdje da ukažem jednu stvar. Znači, ima ljudi koji kažu, koji misle da je nošenje odjeće iznad članaka, da je to formalnost, da je ova stvar formalnost, da je ova stvar formalnost, tako da je. Znači, šta je, stvar, šta je to formalnost? Znači, formalnost je nešto, jeli? Znači, hoćeš imat kapcu, neš imat kapcu. na primjer. Hoćeš biti ovako, ne, normalno, znači, kapca nema veze, znači, kapica je nešto vezano za adet. Međutim, Allah sam gradio, znači, ako bi gledali šta je formalnost, šta je, neki ljudi kažu da je namaz formalnost. I kažu, bitno je šta? Da ti srce misli na Allaha hoćeš klanjati, ne kaže, klanjati namaz je, namaz je formalnost. Ako ćemo gledati na to, znači na sami namaz možeš reći da je to šta? Formalnost. Međutim, Allah da usakva dobro, sve ono što je došlo u Kur'anu i sunnatu poslanika sallallahu alaihi sallam da se traži. To nije formalnost u smislu ove, da kažemo, puke i negativne formalnosti što ljudi spominju. Znači ono za što je došlo, jer Allah Đalašanu sa tim formalnostima ljude iskušava. Hoćeš li biti pokora, nećeš li biti pokora. I zato je došlo U sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam naredba ovoga, došla zabrana ovoga da činiš ovo. I to nisu stvari formalnosti. I sve ono što je došlo u sunnetu poslanika alaihi salatu wa sallam da se čini, to ne može biti formalnost. I zato, znači, ovdje kada govorimo, na primjer, odjeći, znači, ovo je došlo u sunnetu Allahov poslanika, Allahov miljenika sallallahu alaihi wa sallam. Ovo ne može biti formalnost. Ovo ne može, ovo ne može biti ovo ne može biti formalnost. Međutim, kaže vam, znači, ponekad ako čovjek iz nekih razloga bilo koju stvari s vama ne može da čini, ne treba da opravdava sebe, nego treba da zna da to treba ili to da ne treba. Međutim, da je to njegova slabost i da će se, normalno čovjek se bori do momenta kada će to moći da čini, odnosno da to da prestane da čini. I zato, znači, spominio sam izreku, i da ađeste an qavle haqi falatak ulil batel. Ako ne možeš da kažeš istinu, nemoj govoriti na istinu. Ako ne možeš da kažeš istinu, nemoj govoriti na istinu. Znači, ona moguća si, ne možeš da govoriš, a ne mojem da mijenjati, govoriti i govoriti na istinu. Druga stvar, al munfiq sila'atahu bil halif il kathib. Znači onaj koji se zaklinje lažno da bi prodao svoju robu. Znači to će biti od onih koji će zadesiti ova kazna. I zato znači laž je nešto što je velika stvar, pogotovo znači kada je u pitanju da prodaš, znači da kažeš ovo je dobro, međutim znaš da nije dobro, ovo je ovako, međutim da znaš nije. I zato znači trgovac uvijek mora voditi računa o tome kako hvali, kako hvali, kako hvali svoj robu. Treća osoba vol mennan. Onaj koji puno pregovara. Znači šta god da uradi, ovo sam ti pomogao, ovo sam ti dao, ovo sam ovo. Znači, ovo se, znači odnosi se i na muškarci, odnosi se na žene. I odnosi se i na brak, i odnosi se na van braka. Znači da čovjek pregovara svojoj ženi, da žena pregovara svom čovjeku i tako dalje. U sahihu imama muslima od Ebu Horeire radijallahu ta'ala anhu je došlo također, znači opet spominjanje tri osobe, međutim druge tri osobe. Ovdje ne, ovo, ovo nema kontradiktornost između hadisa, nego i ove, i ove tri osobe, znači sve čini zadesiti, zadesiti. Međutim, poslanik alaihi salatu wasalam, neka spomenu ove, neka spomenu ove. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, thalafetun, opet isti početak, tri osobe, uzvišeni Allah im se neće na sudnjem danu obrati, niti će ih očistiti, niti će ih pogledati i njih čeka bolna patnja. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, prva osoba je šehehun zanin, starac koji zinaluči. Starac koji zinaluči, znači čovjek koji ušao u godine, znači koji star međutim zinaluči. Znači to ukaziva što? znači baš na neku ljubav ili neki, tako da kažem, poseban čar prema griješenju. Jer logično je za čovjek koji ušao u godine, znači da, nema, da ne osjeća neku potrebu za ženama. U većini slučajeva. Međutim, taj čovjek radi svog poganluka, radi svog, da kažemo, peksinuluka i tako dalje, znači u tim godinama hoće da, da se tako i tako ponaša. Znači, starac koji šta, koji se naluči. Znači, hoće da, ove sve tri osobe vidjeti za nje karakteristna jedna osobina, a to je da nije lahko u tom stanju u kojem jesu da to počine. Nego, znači, malo je otežano to griješenje. I radi toga što su posebno dali taj trud za to griješenje, posebno će ovako biti kažnjavan. Druga osoba, kaže Amerike, da vladar, ali koji je lažec. Vladar koji laže. Znači, ne svaki je lažec. Moje hađe da se Allah smiri da Allah opusti. Vladar koji laže. Nije svaki je lažec, nego vladar koji laže. Zašto vladar koji laže? Znači, vladaru nije potrebno da laže. Znači, čovjek koji je vladar, hada kažemo Allah Đelšanu mu na Dunjaluku, nad određenom teritorijom, nad određenim brojem ljudi, Allah Đelšanu mu dao moć dunja, Dunjalučku. Je li potrebno to čovjeku da laže? Nije potrebno. Međutim, radi ljubavi prema griješenju, on laže. I zato ćemo doći. I treća osoba, a'ilun mustakiber. Siromah, ali koji je ohol. Znači, pogledajte, vrati se na ono što sam vam govorio na početku. Znači, siromah može da bude ohol. Znači, logično je za čovjeka koji je bogat da je ohol. Međutim, čovjek koji je siromašan, šta će se on oholit? Kome će se on oholit? Zašto će se on oholit? Nema za gjermi. Međutim, zato što čovjek voli griješenje, znači, hoće hoće da se oholi. I opet kažemo radi te njegove dodatne, znači ljubav prema grešenju, znači e, zadesila ga je ta osobina. I zato će ga, zato će ga, zato će ga zadesiti, zato će ga zadesiti ova, ova, ova kazna. Znači ponovo ponavljam ove tri osobe, znači šehun zamin, starac koji se naluči, melikun kezab, vladar koji laže, wa ailun mustakbirun. Ailun mustakbir znači siromah, siromah, ali koji se, siromah koji se oholi. od također od osoba koje će, e, koje će biti, znači, pačene na sudnjem dan, odnosno koje će biti kažnjeno na sudnjem dan, kao što je došlo od Isu Buhari muslima, od Ebu Hureyre radijallahu ta'la anhu, jeste, draga braću, čovjek sa dva lica. I zato je došlo, teđidune šarra nasi jome la qijamati dhal vajhajni, alladhi jati haulai bi vajhni, wa haulai bi vajhni. Znači čovjek koji ima dva lica. Šta se misli čovjek koji ima dva lica? Poslanik alaihi salatu wasalam je ovdje to protumačio. Dođe jednom čovjeku sa jednim licem, dođem drugom čovjeku sa dva lica. Znači čovjek nema jak stav. Obratite pažnju na ovu stvar, Allah osnovu radim. Znači čovjek nema jak stav. Nego dođe ovom sa jednom licu, jednim licom dođe drugim čovjekom sa drugom licu. Znači ovdje je došlo u sunet poslanika Ali Isara, to je sam bit, da će biti od najteži, znači od najteži ljudi koji će biti kažnjavan na sudnjem danu. Ovo ne znači da ponekad čovjek radi koristi, obratite sad pažnju na ovu stvar, znači da čovjek ponekad radi koristi, znači kako bi se sačuvao od šerra nekog čovjeka, da mu kaže neku stvar, ne ono što mu misli, nego samo da mu kaže da bi se sačuvao od njegovog zla. I zato je došlo u hadisu muslima, sjećam se, muslima, ne znam možda je Buhari, da je došao čovjek Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa mu se poslanik alaihi salatu wa sallam blago, blago obratio. Međutim, Aisha radijallahu ta'ala anha je znala da taj čovjek nije taki, taki. Znala je da taj čovjek nije taki. Pa kaže Allahu poslaniće, zašto smo se tako obratio? Znači, aludirajući na ovaj hadis. Znači, obratio se mu se blago, taj čovjek ne zaslužio da, da mu se obrati. Poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, a iša najgori ljudi na sudnjem danu će biti onaj kojim se ljudi tako i tako obraćaju kako bi se sačuvali njegovog zla. Znači, poslanih alaihi wa sallatu mu se obratio tako radi čega da bi se sačuvao njegovog zla. Međutim, u svakom slučaju da se vratimo, znači, da dođeš čovjeku i kažeš mu jednu stvar, odeš, drugačije pričaš o njemu. Dođeš jednom jednome pričaš što mu odgovara, dođeš drugom pričaš ono što mu odgovara i tako dalje. Također u sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sellem došlo, znači da od ljudi koji će biti kažnjavani na sudnjem danu, kao što je zabilježe Ebu Davud u svom sunanu, Ibn Mađu u svom e, sunanu, također od Ebu Marijama Ezdija radijallahu ta'ala anhu, jeste vladar ili da kažem čovjek kojem Allah šanu dadne nešto od vlasti, međutim napravi prepreku između sebe i ljudi napravi prepreku između sebe i ljudi. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, hadis je vredostojen, man waliya min umuri muslimina še'an. Kome bude data neka da kažemo stvar, neka odgovornost, neka funkcija nad muslimanima, fahtajaba beduna khallatihim wa hajatihim wa faqrihim wa faqatihim. Pa između njih, između sebe i ti ljudi napravi hađub, znači napravi, napravi prepreku, znači da mu ljudi otežano dođu. Kaže, Allah Đalešanu će na sudnjem danu staviti prepreku između sebe, između sebe, to jest između Allaha tebara i tog čovjeka i njegove potrebe. Znači, ko bude znači, na nekoj funkciji, ne mora tu, prije svega tu je vlada, međutim isto neko ko je odgovoran za nešto, ko je ministar, ko je, ko je muftija, znači ljudima izdaje fetve, znači ko je alim, pa između sebe i ljudi napravi neku prepreku. Znači, na primjer, danas imate sekretare. Sekretar je tu da napravi red, znači ne da ljude samo, da ljude onaj odvraća. Pa napravi prepreku između sebe i ti ljudi uzvišeni Allah tabarak i isto će tako na sunnjem danu napraviti tu prepreku između sebe i tog čovjeka. Znači, sve ovim hoće da se kaže da čovjek koji je na nekoj funkciji, znači, mora da bude na hizmetu, na hizmetu ljudima. Znači, kogod hoće da dođe do njega, da može da dođe do njega. Kogod hoće da dođe do njega, znači, da može dođe, da mu se obrati, da mu se obrati za svoju potrebu. I mislim, kad bi ovim stvarima govorili, znači, to sam uh, e, išaretio, da treba vraću, znači, u ovom vremenu, znači, po pitanju ovoga, sigurno nije bilo čovjek, Allah najbolje zna, kao što je bio šeheh Abdulaziz bin Baz, rahmetullahi alihi. Znači čovjek koji je bio muftija Saudijske Arabije, znači vrhovni muftija Saudijske Arabije, znači to je znači, funkcija. Nije to samo da je, nego znači biti muftija znači, te države, znači mimo toga što ljude podučava, što imaš drsove, znači ti čovjek također koji ima svoj ured, znači koji dolaze ljude, dolazemo, dolazemo vladare, dolazemo ovi, dolazemo ovi. Međutim, kada pogledate jedan dan u životu šeha Bin Baza, rahmatullahi alaihi, i u njegovo, da kažemo, pomaganje ljudima, znači vidjet ćete čudo. Znači, ših rahmatullahi alaihi je počinio dan sa sabahom, sa sabahom u džematu, iako ših bio slijep, sa namazom u džematu, pa posle toga drs, pa drs svaki dan, znači drs posle sabaha. Še komentariše bulugul maram, komentariše tefsir, komentariše ovo, komentariše ovo, se tako dok ne dođe vrijeme za dok ne dođe njegovo radno vrijeme, znači u 7 ili 8 sati, znači kada je šeh počinio da radi, da radi muftijstvo. Pa onda šeh radi, znači ima svoj, ima svoje radno vrijeme pa posle podne namaza opet predavanje, će drži predavanje posle. Znači svaki dan tako. Pa kad završi radno vrijeme, ode kuću od Marisa. Posle ikindi opet predavanje, posle akšam opet predavanje. Znači po svakog namaza će imao predavanje svaki dan. Mimo toga, za sve što su dolaze ljudi da, da mu se obraćaju. Znači nisu dolaze samo za fetve. Dođe čovjek, znači, zamislite znači, da, da šehu dođe projekat, traže od njega ljudi nekoliko miliona, nekoliko miliona eura ili nekoliko miliona za izgradnju džamije. Pa še ide da se to pomogne. Od toga, Pa do to kada mu dođe mladić i da mu kaže, še hoću da se oženim, znači možeš li da me uputiš na neku porodcu, da me na ovo, znači do toga da še kaže, valaj znam da taj čovjek ima čerku ili da taj čovjek ima sestru, otiđu mu. Svala što sam slušao uh, od jednog šeha Abdullaha Baturirija, jedan učenika šeha bin Baza rahmatullahi alihi, znači mu je za Ramazan jednu lijepu emisiju. I tako govori šeha bin Baza rahmatullahi alihi i kaže, jedan od, jedan od stvari koje sam znači zapamtio, znači sad, znači poredi. Kaže, jednom smo, kaže, došli, došli su učenici, Šir bin Bazu, rahmatullahi alihi, koji znaju Buhari muslima na pamet, ili koji znaju kutubu sita na pamet. Pa su došli kod šeha ovako, razumiješ se, jel? Pa šeha počinje da ispitiva. Kaže, završ, počinje se ovaj hadis, završi se ovaj. Šeha znao kutubu sita na pamet. Hadi, ti završi ovaj hadis, hajde ti završi ovaj hadis, ko prenosi ovaj hadis, ko prenosi ovaj hadis, ko prenosi ovaj hadis. Kaže, dotle da dođe šeha, kaže, da sedi na dersu, da ga kaže nazove, da, da mu zazvoni telefon, da se šeh javi i kaže mu, ja sam mladić, ta i taj, šeh, hoću da se ženim, imaš li, imaš da mu pomoći. Znači, zamisli sad jedan čovjek koji je znači, na, tom, na tom stepenu, znači da dođe mladić da mu se obrati, da mu kaže, hoću da se, da se oženi. Da pa mu kaže, šeh, znam, pa zone svog sekretara, pa kaže, dajem broj tog i toga. Šeh je slijep, sam u tome zamisli. Pa šeh nazove kaže, zapiši ovaj broj. Znači, ovako doslovno, znači, prenosim ko sam ja čuo da mi se Pa kaže, še zapiše ovaj broj. To, to, to, to. Pa kaže, kad mi še izdiktiruo taj broj, še mu kaže, haj sad ti, kaže, meni ponovi broj, da vidim, kaže, sam ga dobro, ja sam ga dobro, kaže, sam ga dobro napisao. Znači, pogledajte, znači, pogledajte brigu. Znači, jednog čovjeka, znači, koji, inša da uzvišeni Allah, tebareku wa ta'ala, učini, da, da, da, da, inša Allah, da neće biti e, zaprek ismeći njega uzvišenog Allaha, tebareku wa ta'ala, i njegove potrebe. Znači, pogledajte što znači, da čovjek znači naučini zapreku odnosno hidžab između sebe i ljudi znači koji su koji su njegovoj koji su njegovoj potrebi znači govorite o Ibn Bazu rahmetullahi alejhi moglo bi su dersovima i predavanjima međutim danas je malo takvih ljudi znači malo je danas ali ima koji na ovakav način žive sa ljudima znači veliki broj danas je na napravili od njih su napravili zid između sebe i ljudi i knjigama pošto kaže Ali Tantavi knjigama su napravili znači većinom su samo Neki su napravili nekim drugim stvarima, međutim, alim mora da živi među ljudima. Doma, s druge strane, ljudi moraju da imaju respekta prema alima, da uvažavaju yeah. njegovo vrijeme. Znači, da ko, kada god može da neku potrebu ne traži od takvog čovjeka radi te zauzijete, neka ne traži. Znači, to je, to je s druge strane, međutim, opet sa strane alima, znači čovjek mora da bude u hizmetu ljudima. Znači, da ljudi kada god hoće da dođu do njega, da mogu da dođu do njega, da mu se obrate i tako da. Molim Allah, tibarku wa ta'ala, da nas ismilije, da, da nam oprosti.